Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Në klubin e mëngjesit edhe për ditën e sotme është e hënë Mirëmëngjesi Eri Mirëmëngjes Blendi Mirëmëngjesi Altin Olta dhe Lori Mirëmëngjesi. Data sot është 28 Maj. fillim jave, fund muaji, po janë të dyja që thuren bashkë pak a shumë sot. Mirëmëngjesi të gjithëve ju nga ekrani i televizionit Klan Plus dhe Radio Kombëtare Club FM, klubi i mëngjesit çdo ditë nga 7 deri në 10. Ja ku fillojmë një tjetër javë. Mirëmëngjesi ju njerëz. Hello. Si e kaluat uh, fundjavën? Ishte ishte bukur, ishte mirë jashtë. Ishte vapë. Po, shumë mirë. Shumë. Siç mund t'ju thotë Lori, shumë diell gjithashtu. Lori e rrezaton sot diell. Lori sot do të jetë në uh, operacionin Kosi, do thoshin. Besoj do ketë një shqiptim. Po jo, nuk jam nga kurrizi, shqyr zotit. Jo, sepse ke qenë i veshur apo jo? I veshur, po vetëm nga krahu. Vetëm llërët kështu po, llërët e fytyrën çik. Lëre ka kap pak dielli. Po Pak si shumë. E mirë, do kalojë. Po ka bërë plazh shqep. Tash se ngaqë fole keq. Koncert edhe unë. Unë u ngjirëm tek ai koncerti që jo, ishim. Jo, unë po mendoj këtë gjë. Që Lori mund të thotë, "Ok, kam qenë në po themi në Jalë." Mhm. Mm dhe deri diku, "Ok, u, sa mirë në Jalë." Po të gjithë shkojnë në Jalë. Por të thotë kam qenë në Jalë me xhirime. Sikur jep një tjetër tjetër kuptim. Po, edhe rëndësi gjësë. Kam qenë në Jalë me xhirime. Duke ditur që ai është regjisor, pastaj thua, "Ha, çfarë po po bën ai gjë?" Mm. Bën një film, aksion. Aty ha. Etj, etj. Domethënë kjo është ideja. Që mund të duket edhe jo mirë. Jo vetëm sa kjo. Mm. Jo vetëm. Se ai sugjeroi që të bëjë sikur ka shkuar për plazh. Në mhm. plazh shkojnë të gjithë aty. Po jo të gjithë shkojnë për xhirime. Deri për foto edhe. Po për. Megjithatë, ajo që i ndodhi Lorit është që Lori harroi Të lyhej me krem. Që të lyhej me krem, nuk është një gjë që Lori e bën zakonisht, me sa duket. Dhe e ndjeve diellin pastaj. E ndjeva vonë sa u futa në hije, se aty s'kuptoja. E. Jo, nga fytyra është okay. Është një çik ngjyrë. Po këto i kishe po, çik shumë. Kisha kapele. Krahët i kanë çik. Vura një kapele po me krahët. Kapele mjekër. Po kam kam. Edhe tani të djegin krahët. Po. Të djegin vërtet? Po. Duket sikur ka temperaturë Lori. Edhe një detaj, edhe këto cepat e veshit që kanë qenë jashtë kapelës edhe ato më janë djegur. T'u janë djegur majat e veshëve këtu. Majat e veshëve. Sasha çka ka pse në veshje? E kisha djegur. Ai që djem. Hera e parë po. Hera e parë. Është ai dielli. Mend për herë tjetër po, Lori. Kur e vure re që po digjesh, ditën e parë apo ditën e dytë, apo ditën e tretë? Mbas 10 orësh. Në diell. Në përfundim të ditës, pra. Të shkuara Lori. Gjithsesi, është okay, është është është mjaft mirë. Se ka qenë me xhirime. Me punë, po, me punë filmike, po, i quajmë. Materiale filmike me gjëra kështu. Po kështu për ndihmuj, sepse s'e shijoj, sepse e shijoj. Po si se shijon, pse e thua kështu? Jo, mimi. Sepse e shijon. Se ti je i bukur. Po të isha unë që të kisha thirrur për atë punë, dëgjoj tani në radio që thua që Me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin çdo mëngjes, edhe këtë mëngjes. Këtu në Radion Kombëtare Club FM është 7 e 6 minuta Altini ka gati këngën e parë për sot që ta nisim. Ja ku e keni zonja e zotërinj, mirëmëngjesi nga ne këtu në Pse duhet të vishje pantallona për të ardhur këtu? Po, jo, nga që dukesh shumë mirë them se, përgjithësisht këtu njerëzit janë aq mirë, siç është. Dhe zgjuar siç ka me zërin e gripit Po i ke Okej, dëgjo, unë mendoj që dëgjoj që jeni të dy me grip Dëgjo mm. T'ia japim tani fjalën Oltës miq të dashur e cila do të na informojë se si do të jetë moti sot dhe në vazhdim Olta tani. Të ngrohemi pak shok. 22 gradë është në këto momente, 31 do jetë maksimalja për uh. sot dhe nuk ka shanse për shi. Wow. As sot dhe as nesër madje deri të dielën. Të dielën mm. hajt se flasim. Faleminderit Olta. Vetëm për pak ditë. Dielën. Po. Ashtu. Se do jetë një javë super hot. Faleminderit. Eh, Olta do jetë një javë super e nxehtë miq të dashur. Po. Kjo i bie që të jetë edhe java kur është data 1? Domethënë sot është 28. Sa ka ky? U të premten. 31. 31. Ka 31, okay. Mm -hmm. Kështu që dhe 4 ditë maj këtë javë dhe të premten bëhet... Uh, Qas. Qershori. Bëhet qershori, super. Mirë. Faleminderit Olta. Kohë e mirë, miq të dashur, mund të filloni t'i shfrytëzoni këto plazhet e ku di unë se çfarë. Pishinat e gjërat që janë më afër. Pak nga pak edhe mbarimi i shkollës tani. Mhm. Mm Kështu që hapen jo kampet, jo gjërat edhe. Kështu, për këto kemi menduar. Doja që të bënim një pyetje nga aktualiteti, ta nisnim herët sot në klubin e mëngjesit. Zonja e zotërinj Sepse Herët Seç janë ca shprehje kështu po Zogu që çohet herët këtë një gjë e Ia rrova të gjitha këto Po gjithsesi uh, Ideja është Që Të bëjmë një pyetje nga aktualiteti politik në Itali Ku Po po Zoti Conte Ka dhënë dorëheqjen E mbani mend para oh, ca ditësh thamë po, që Do të ishte një mini kry, një kryeministër i ri dhe qeveri që do të formohej më në fund për uh, Italinë. Pyetja për ju është kjo pra. Konte ka dhënë dorëheqjen sepse nuk është marrë vesh me presidentin Mattarella i cili uh mhm. -huh. e ka kundërshtuar për njërin nga ministrat. Dhe ky tha, unë o e bëj me këtë o s'e bëj fare dhe ka dhënë dorëheqje. Pyetja për ju është cili ministër ishte Ai që s'u pranua pra, ose i cili dikasteri. Ëh. Mm -hmm. 0-6-9-20-7-0-2-2-2 E pak fja o e bëj me këtë o s'e bëj. Nuk o, kishte ndonjë që e zëvendësonte këtë domethënë. Jo, ishte, ishte zemrën e kishte të, të vënë si thuash Po mirë, paska qenë pesë. Tek ai burr. Duhet vlerësuar për këtë. Tek ai burr. Presidenti s'ka rënë dakord pra për këtë ministër, për portofolin e caktuar, të cilin po e kërkojmë prej jush dhe Kaq ka mjaftuar eh, dhe Conte ka thënë eh, Conte duhet të kujtojmë është eh, zgjedhja që erdhi nga bashkimi i çuditshëm i Cinque Stelle ishin populistët që u bashkuan bashkë të majtë dhe të djathtë. Dhe ashtu çuditshëm iku. Dhe Salvini po. Nga ana tjetër me Legën, Italia ka votuar muaj më parë. Dhe në gjithë këtë kohë ka qenë duke provuar është është shumë e çuditshme. Ajo që ndodh në Itali, italianët votojnë, votojnë me shumicë. Kjo është gjëja e mirë. Është mbi, domethënë, votimi ishte gati 80% apo diçka e tillë. E pjesëmarrja do të them, mm -hmm. e njerëzve në votime. Dhe është shumë e lartë, që do të thotë se njerëzit kanë interes, kanë edhe dëshirë që të votojnë edhe të kenë një mhm. zgjidhje, një qeveri dhe s'munden pastaj. Kur vjen puna për ta formuar këtë qeveri, mbasi janë numëruar votat dhe janë ndarë, politikanët italianë kanë të pamundur që të bashkëpunojnë siç janë thurur gjërat dhe Kështu që Konte jep dorëheqjen për shkak të mosdakordësisë së presidentit për këtë ministër. Cilin, okay. cilin ministër, pra ose cilin sektor. 7:15 minuta, 7:16 pothuajse është klubi i mëngjesit që po dëgjoni në Radio Club FM në 100.4 dhe frekuenca të tjera. Nga veriu në jug, nga lindja në perëndim tani dëgjojmë miq të dashur Beyoncé. Club FM, Club Plus. Bring the beat in. Bëjmë uh, shpejt shpejt edhe përgjigjen e saktë për atë personin që na ka shkruar i pari ose e para. Lidhur me pyetjen që sapo bëmë uh, këtu në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm Ministri po flisim, i ekonomisë. Po. I ekonomisë pra është që Bravo. Ka bërë që këta burrat të mos merren vesh. Ky zotëria Konte kishte marrë mandatin profesori pra i jurisprudencës. kishte marrë mandatin për të formuar një qeveri, njëri prej njerëzve ishte 81 vjeçari Paolo Savona, i cili do të drejtonte Ministrinë e Ekonomisë, me të cilin presidenti Mattarella nuk ka rënë dakord, ka thënë 81 vjeç Savona thotë uh, nuk bën. Dhe për këtë arsye pastaj Conte ka dhënë dorëheqjen nga ky kjo detyrë për të formuar qeverinë dhe Italia mbetet 11 javë mbasi kanë votuar. Në 4 mars kanë qenë uh, zgjedhjet në Itali mm -hmm. dhe nga sa duket Italia mund të shkojë drejt zgjedhjeve prapë. Kështu vajti kjo punë. Nëse është Ervaldo fituesi, do të jetë për në Cineplex 551 mbaron numri. Ervaldo. Po. Mm. Bukur. Po. Mhm. Interesant. Ë, uh, kshu jero. Ti ku e kape këtë? Gripin po. tënd. E përqafova. Gjatë fundjavës. Gjatë premtes. Gjatë premtes. Mhm. Mm Trego pak se si shkoi kjo gjë, se kjo ishte një Unë e pashë gjithandej nëpër media. A ka ndonjë link, ka ndonjë Nuk e di. Hm? A ka apo jo? Se kam parë, kam parë për shembull tek uh, report. Ose shqiptaria.al? Mhm. Mm po, atje kishte gjëra për S'i kam parë. Eko, asnjë herë për ty. Po ti u ftohe, domethënë. Unë isha në atë rrugë. Ishte gati ftohtë. Jo uftohet. Më trego një çik ça ishte, ça ishte roli yt në këtë. Atëherë unë mora pjesë te Eko Fashion Show, uh, bëhet prej 6 vitesh tanimë dhe unë kisha uh, krijimet e mia, disa prej tyre. dhe isha pjesëmarrëse bashkë me artistë të tjerë që morën pjesë në këtë festival po e quaj. Po çfarë është uh, Eco Fashion Show? Për dikë që s'e di fare për shembull, se po ta bëj unë intervistën ty tani. Çfarë është Eco Fashion Show? Uh, për dikë që nuk e di se çfarë është. Prej 6 uh, vitesh Raimonda merret me shumë dashuri duke bërë krijime, bëhet fjalë për uh, veshje, të cilat janë ekologjike ose të ricikluara. Mm -hmm. Me materiale të ndryshme, qofshin këto plastik, gazeta, letra të ndryshme dhe është një lloj ndërgjegjësimi për gjithë njerëzit që mos ndosin ambientin, natyrën dhe mund t'i riciklojnë gjërat që, që mbeturinat, po them mund t'i riciklojnë duke sjellë edhe art në njëfarë mënyre. Mm, interesant. Është shkurt. Po më trego pak ti çfarë kishe krijuar? Unë kisha veshjet, veshjet e mia, uh, veshjet e pikturuara, duke qenë se ah, ishte okay. pjesë e riciklimit. Ato që ka ardhur këtu. Si? Gjëra që kemi parë, ato gjëra që ka shumë prej tyre ju i keni parë këtu, mm. po. Po kjo qenka një gjë që bëhet. Të reja kuptohet. Po shikoj që bëhet jo vetëm në Shqipëri, por gjithandej. Jo, bëhet gjithandej në fakt. Po. Kështu që premisat e erit janë jashtë kufijve. Herë tjetër. Oh, faleminderit Tinça. Oh. E thotë nga Ideali që ka një ngjirje në zërin e tij Ska gjë po, Nuk e kuptoj. Vjen si kështu si zë nordik Ke përë së shkë të Më pëlqen Ë nga përtej kufijve dua të them Në këtë Këtë këndë vështrim Po, e shtuna ishte mirë edhe e diela ishte mirë nga ana e motit. Ata që e shfrytzuan për plazh, mm -hmm. bravo i qoftë. Sepse kam përshtypjen që filloi tani. Unë bëra sefte. Nuk ka më të mbajë. Ti ku vajte? Bëra sefte? Këtu afër në Lalz. Te gjiri, më te gjiri. Sa mirë që s'të paskam parë. Atë frikë pata dhe unë. Po pra, se jam, o zot tash Blendi duhet. Ku ku rri ti zakonisht Olta, nga cila anë e Lalzit rri? Lart apo poshtë? Lart. Lart. Olta si do të marrë një palë dylbi. Afër kontrollon zonën. A lart në kodër e ke fjalën ti? Jo, jo, në pra, kodër pra, se... jemi shumë larg. Për lart afër uh, sipër domethënë. Po, sipër. Okej. Okay. Që ta di, po, mos po shkoj mandej. Po ti ku shkon? Po rri nga sala unë, po rri nga Nuk më gjen, nuk më gjen aty. Nga ka zgjidhje të saj ul. Po. Një kërcim i presidentit të Republikës gjatë një feste që u mbajt ditën e shtunë ka qenë një hit i madh në web. Nuk e di nëse e keni parë këtë, por uh, ka qenë Ilir Meta që kërcente këngën e Baftiarit bashkë me Oh, Pra, Po, po, po. Po e ka kërcyer një herë. ku e ka kërcyer një herë? Se e kërcen për herë të dytë. Në gjatë fushatave. Unë nuk e di që ta ketë kërcyer një herë. Ëh, uh, kjo ka qenë uh, gjatë fundjavës. I shoqëruar atje ka qenë me njerëz të ndryshëm. E pa, e ke drejtë, paska kërcyer më shumë se një herë. Të lutem, gjatë fushatës. Se më del nga 2017-a që ia merr valles në Durrës. Po. Ç'e puth dhe ky që i kërkonte, ky që kërkon nuse. Po ky kërkonte nuse Ilir Metës apo kërkonte punë nga Ilir Meta për të gjetur. Cili ishte ky? Jo, ai tipi më qenë. Gjithmonë mendon se po gjeti nuse. Tipi që është duke e puthur Ilir Metën në. Atë shopak? Normal, mund edhe t'i martojë ndoshta, është gjysmë pastor kam përshtypjen. Mm. Po. po. Kështu që mirë, dakord. Do shohim me këtë. Ehm um, Po interesante pra. Gjatë gjatë kësaj fundjave. Kjo video nuk e di tani se Ilir Meta paska kërcyer më shumë se një herë dhe nuk e gjej dot po, po pra. Ishte një video që kërcenin atje këngën e Baftiarit. Mhm. Këndoi live ishte Fatmir Mediu ishte ambasadori amerikan Donald Lu i jo, ftuar në këtë në këtë festë. Wow. Dhe disa gra të cilat unë nuk i identifikova mhm. asnjërin dot prej tyre, po që ishin zonja të ftuara në mhm. këtë pjesë e kabinetit të të presidentit. Ja, ja. Mendoj që kanë qenë në një farë funksioni atje. Ose. Po. Gëzuar Baftjar. Ja, Meta dhe Luja marrin valles pas protestës së opozitës. shkruan në që nga një media që quhet American Eye. Pika net. Ka qenë në Wow. Ka qenë në Durrës? Ka qenë në Durrës, po ieri. Mhm. Mm ja sa ta gjej videon që të mm. mos të mbetet fiksim. Ne, domethënë është me Baftjarin dhe rakinë e Skraparit që sigurisht. Është live, bukur. Sa djem për së mbari nga Skrapari, një një juve. Ja. Përgjithësi, që janë presidenti i Republikës e po kërcejnë me këngën në fjalë live. Tashi bëje lidhjen, më dhe, ka mërë asysh, nuk ka nevojë të jetë Da Vinçi kod. Seç ka një lëvizje majtas djathtas. Si vallëzim. Si arush. Herë te herë dhe. E mirë, okej. Okay. Ilir Meta do thotë, uh, nuk jam kërcimtari më i mirë. Normal. Ia kam lënë Ilir po, Shaqirit, thotë ai, unë jam Ilir Meta. Po. E hedh vallen ndryshe. Është 7:27 në këtë moment, mirëmëngjesi që zgjoheni. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Në pyetjen e parë pra bëmë uh, se cili ishte kabineti në qeverinë potenciale që do të kishte qenë në Itali, për cilin u bë sherri sherr dhe pastaj u la që mos bëhet qeveri fare. Dhe ishte ministri i ekonomisë, patëm një fitues. Le të bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti meqë jemi tani. Siç e patë, miq të dashur të shtunën bashkë me Ilir Metën kishte kërcyer në Durrës. Mm -hmm. Edhe ambasador, më shumë duartrokitur kështu, po gëzuar gjithashtu edhe ndjer të njëjtën këngë. ë uh, me presidentin tonë edhe ambasadori amerikan Donald Lu, mm -hmm. i cili dje ka bërë edhe një ë uh, një ka ka ka lëshuar një mesazh në mediat që mediat në masë e kanë quajtur të paprecedent. Ka thënë se meqenëse sot mbahet seanca për ku Saimir Tahiri kërkon që ta lirojnë, t'i japin lirinë mm -hmm. me kusht apo të plotë apo siç e meriton, ë uh, dhe do të shkojnë në gjykatë për këtë. Zoti Lu ka thënë se ai ka informacione që mbi gjykatësit ka pasur Presione, presione dhe u është ofruar ryshfet në mënyrë që të mhm. marrin këtë dhe ka ftuar shoqërinë civile dhe mediat që ta mbajnë nën vëzhgim ë uh, seancën. Sot në vazhdim. Unë mendoj që zihet aty për aty rysh. Ryshfeti. Jo, jo, nuk them mos po, është dhënë. Por uh, s'ka çfarë vëzhgimi. Yeah. E kuptoj. Ti do të thuash nuk e kap kamera. Jo, nuk e kap. Nuk e kap. Por uh, por pyetja është, e kemi bërë pyetjen. Pyetja hmm. është në ç'orë është seanca. Është sot, pyetja është në ç'orë është uh, caktuar seanca. Mhm. Mm ku uh, zoti Tahiri do të dalë para gjykatës për të kërkuar lirinë e tij. Plan B tani një këngë me gjykatë në klubin e mëngjesit. She said I love you boy, I love you so. She said I love you baby, oh oh oh. oh. Edhe nga ekrani i Klan Plus, mirëmëngjesi. Zonja dhe zotërinj. Kemi një fitues tjetër kam përshtypjen Olta do të na e Në orën 12. Në orën 12 çfarë Olta? Më kanë thënë. Në orën 12 është seanca, po? Mm, bravo. E saktë, bravo i qoftë. Kush është? Është Ana, fituese e dy biletave për në Cineplex 115 i mbaron. 115 Ana, 115 Ana, fituese për uh, Pyetjen e dytë nga aktualiteti pyetëm në cilën orë është seanca pra. Mm -hmm. Për cilën zoti ambasador ka bërë një paralajmërim të rreptë dhe të jashtëzakonshëm ditën e djeshme pra në media duke thënë se kanë informacione që janë nga burime të pavarura që tregojnë se ka pasur presione mbi gjykatësit dhe ryshfet gjithashtu pra mm. si thuhet është shkopi dhe karota që provohen të dyja njëkohësisht. Sepse mund të jetë më e lehtë ashtu, që do të bëhet domethënë zgjedhja kështu fare fare e thjeshtë. Thuhet do hash dru, po themi apo do të kërcënohet jeta apo familja apo kështu, apo do marrësh një dorë të mirë me lek. Lek. A? Rri mendohesh, i shkreti, e kupton? Po ç'mendohesh? Kur ja vjen, po ne vetë ta kemi bërë atë të menduarit për ty. Po. E vërtetë. Po nuk do duhej të ishte kështu, tani ti. Në fakt jo. Por E banalizon ti, Jeri. Unë si gjithmonë, po. patjetër. Jeri, unë dua të jap ty tani uh, fjalën për njërën nga historitë e tua. Në mhm. mos pastaj do futem tek uh, deputetët e Shqipërisë dhe pasuria e tyre 100 E, e, ja, ja, ja. Miliona, miliona, miliona 150 milion euro Apo të luna shtë Raporton Çfarë? 100, domethënë 140 deputetët e Shqipërisë Po Kanë midis tyre 150 milion euro pasuri Këta i bie pra që kanë bërë shumë më shumë se një milion, po ta ndash, po. sikur ta ndash kështu në mesatare, bie që secili deputet ketë më shumë se një milion. Natyrisht që të gjithë kanë uh, një milion, po ka që kanë... Pak më shumë, pak më pak. Pak më shumë, mesatarja bie mbi një milion, gjithsesi. Dhe kishte nga ata për shembull është, është, uh, bë ishte një raportim interesant te... Topi dje një... Nga gazetarët atje. Mm -hmm. Zoti Maraku e kishte bërë këtë. Por uh, Njëri kishte 27 shtëpi për shembull. Po. Po nejse, i ka të vetat, s'është se m'i kishte marrë mua, po 27 që thua se dhe janë këto vetëm ato që dihen se janë shumë që mendohet se s'dihen. Po. Ja, po. Por uh, veç kësaj, veç kësaj, ë uh, më bëri përshtypje për shembull që kishte njerëz që kishin mbi 900.000 euro pasuri. Si Nard Ndoka, për shembull, do ta keni dëgjuar Nard Ndokën. Mm -hmm. Po, natyrisht është bërë i famshëm shprehjet e tij, po. po. Nardi, kishte më shumë se 900.000 euro, sipas, uh, sipas raportimi dje. Por merrte dhe 350.000 lekë që të paguante qiranë në Tiranë, sepse rri në Tiranë dhe s'ka shtëpi në Tiranë. E po tani. Kështu që duhet në... Që mos të harxhojnë nga 900.000 euro të veta, se imagjinoje. Mund t'i shkojë qiraja, kështu s'di se sa do, po. Po qira, ujë, drita. Që do të thotë që ti Jeri, unë dhe Altini, mm -hmm. nuk e di për Oltën dhe për Lorin, por ne kontribuojmë pak nga taksat tona që Nard Ndoka të ketë shpinë në Tiranë. Na lumtë, bravo. Ne sot urdhro? Na lumtë. Se jo vetëm ai, jo vetëm ai, ka edhe të tjerë. Po them ky më goditi se ngaqë ishte aq i pasur, Thashë se për një moment si ka mundësi, nuk e di vallë. Shpreh po ja. Se unë po të kisha 900 mijë, unë të betohem ty. Unë po mos ecja rrugëve, duke hedhur 350 mijë lekësha. Kështu. Tufa tufa. Tufa tufa. Ti ecën shumë dhe do i mbaroje. E di. Do i mbaroja, unë do i kisha mbaruar, unë prandaj s'kam. Se mund të kisha. Ti ecën edhe me biçikletë. Unë e kam rrogën më të madhe se Nard Ndoka. E kupton? Po. Bravo ti. S'më mblidhen, mu s'më mblidhen asnjëherë, po i hedh pra, nuk e di, është. Të bien nga xhepi. Ja këto gjëra, po atyre se si u bën, se si u ashtu. Nejse, Nardi i ka nga klikimet. Janë uh, njerëz që kursejnë. Ka qenë ajo periudha 2 vjeçare gati e shprehjes. Vazhdon. Mhm. Vazhdon akoma ajo se po, është për çdo gjë paguhet për po, po. të drejtat e autorit. Çdo klikim që është bërë, pastaj vazhdon përjetësisht në hapësirë. Shumëfishohet. Nga dorë. Shumëfishohet në univers. Sa me faktin që e përmendëm, iu shtuan. Për çdo emër i shtohet 1 euro. Po. Atëherë Jeri. Më ndihmon me një video të lutem. Të ndihmoj unë. Një video ta bëj unë direkt. Hajde. Një video me këtë që unë do flas. Vitin e kaluar, qyteti Los Angeles uh, ka arritur rekordin në lidhje me temperaturat gjatë verës, uh, ka qenë shumë nxehtë. Dhe këtë vit njerëzit aty kanë vendosur që të marrin masat dhe të përdorin një metodë të re që është e habitshme. E habitshme? E habitshme. Unë nuk e kisha parë asnjëherë, është hera e parë që po e shoh, duke mbuluar rrugët me një shtresë të bardhë, e cila quhet Cool Seal dhe ah, jo më me asfalt, si, se ideja është asfalti i rrugëve thith 80 deri në 95% të nxehtësisë, duke krijuar jo vetëm vapë në rrugë, por edhe në ambient, ëh. Mm -hmm. Pra nxehtësia rritet akoma më shumë vetëm nga pra, asfalti. Pra, normalisht, pra, sigurisht. Po e shtrojnë me këtë të uh, cool seal që ka ngjyrë të bardhë, ideja është ajo uh, e thyen. 90 gradë Fahrenheit, që i bie diçka mm -hmm. tek 40 dhe nuk ka nuk rrezaton aq shumë uh, energji që merr nga dielli. Pra nuk shkakton shumë vapën e tmerrshme po që. Po mirë, çfarë është kjo shtresë boje? Është vetëm bojë apo është uh, material kështu? Është një lloj boje që ka pikërisht uh, në përbërje të saj këtë lloj ndryshimin e, e temperaturës, pra mm -hmm. ajo nuk e përthith të gjithë nxehtësinë që merr nga dielli, por e absorbon atë. E kuptoj. Dhe pikërisht këta po i lyejnë rrugët me këtë bojë të bardhë, sepse kjo sipas temperaturat janë duke u rritur. E kuptova. Pra e kthen që në pra, fillim. E kthen, po. Nuk e lë që ta thithë asfalti. Jo, sepse asfalti nxjerr dhe natën pastaj, po. Po. Se duke thithur gjatë gjithë ditës, përveç se krijon nxehtësi më të madhe, por edhe në darkë. Që nga si qumësht Jeri, që nga si qumësht, mm -hmm. kos, do të thotë. Ishte shumë interesante. Mm, dhe është një kompani shumë. amerikane Guard Top, e cila uh, ka marrë përsipër që të shtrojë rrugën. Bravo, kujt i ka vajt mendja. Cool Seal. E kuptoj, ky inxhinieri këtu na e shpjegon se si se si bëhet. Bën shumë selfie ka bërë. Është me shlitur me kështu, zotri. Nuk me Skype. Me Skype. Interes ka punë. Ideja është që po, ideja është si, si funksionon kjo. Mm -hmm. Duke bërë që pak. Ne fare po. se ke mirë plak, se ke mirë kontrën. mirë, faleminderit shumë uh, Jeri. Është shumë interesante, me thënë të drejtën kjo. Pra, e ftoh 10 deri në 50 gradë po, pra. uh, ambientin, uh, domethënë ajrin dhe. Kjo do duhej në Tiranë. Do duhej shumë. Të bëjnë rrugët e bardha. Mhm. Mm Pastaj mund ta quajnë vërtet rrugët e bardha. Ëh. Mm. Do ah, ishte keq. Interesante. Ku është ajo? Rrugët e bardha, është andej nga Palasa, po? Po. Apo është rëra e bardhë ajo. Edhe pulëbardha. E nice, okay. Zonja zotërinj, do të kthehemi, shumë shpejt në klubin e mëngjesit me anagramën për ditën e sotme qëndroni me ne, është vetëm mbas pak shansi juaj për të fituar një super dhuratë sot. Who you are, që kjo këngë është nga Mihail? Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, Lori, mirëmëngjes të gjithëve. Jemi me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes zonja zotërinj, 7:47 minuta po shkon ora në këto momente. Ja, se e mbarova dhe vizatimin, njeri Ke bërë një top? Kam bërë një top Anagrama miq të dashur është Miri e thik Ç'ishte? Miri Ça bën kjo? E thik E thik a i Ja me ja mm -hmm. Se njohë se bën këtë punë M-I-R-I-E-T-H-I-K Këto janë uh, shkronjat për anagramën e ditës së sotme Miri e thik Zonja e zotërinj për një top nga Intersport. Super. Të lumtë këmba. Për një dhuratë e re për sot. Po pra, është uh, një dhuratë e re për sot, është një top nga Intersport për atë që do të zgjidhi i pari apo e para anagramën. Për ti është edhe koha tani po, sepse po, po. duhet. Sepse duhet topi, po mm -hmm. koha bëhet më e mirë, njerëzit janë për jashtë. Megjithatë, doja meqenë fjala t'ju jap edhe një njoftim që është Interesant dhe i rëndësishëm, Intersport prezanton për ju ulje fantastike me rastin e festës së një qershorit. Ah, e gjetët goca, e gjetët goca. S'jua kisha thënë se nuk është e skriptuar, por mm -hmm. vajzat i ranë në të. Po, është festa e fëmijëve, pra që është duke ardhur dhe tek tek Intersport këtë javë, duke filluar nga sot deri ditën e diel që është data 3 qershor, ëh, mm -hmm. do të ketë ulje deri në 50% për të gjitha veshjet dhe atletet sportive të fëmijëve. Fantastike. Kështu që për të bërë dhurata miq të dashur për të vegjlit tuaj, kjo është koha më e mirë për të përdorur Intersport. Dhuratat janë të markave Adidas, Reebok, uh, Nike, Nike, Puma, markat më të mira. Janë markat më të mm. mira sepse Intersport siguron edhe cilësinë më të lartë të gjithë veshjeve dhe produkteve sportive, prandaj për fëmijët, duke nisur nga sot e hënë, nesër, pasnesër e në vazhdimësi, do të keni deri në 50% ulje gjithçka që është për fëmijët. dhe për një qershorin. Nëse jeni masë e vogël, e vogël, ndoshta mund të përfitoni nga kjo. Padrejtësisht, por uh, por kjo është për për fëmijët. Dhe do t'ju kujtoj se përveçse aty ku jeni, si zakonisht, ka tanimë Intersport edhe në Fier dhe në Durrës. Oh, super. Bravo. Po, që janë uh, që janë krejt të reja. Dhe gjithashtu intersport.com.al është vendi ku mund ta bëni ë uh, blerjen tuaj nëse nuk jeni pranë njërit prej këtyre. dyqaneve. Gjithë këto që janë në Tiranë, Fieri dhe Durrësi që janë të rinj mm -hmm. dhe intersport.com.al. Po janë për fëmijët, duke nisur nga sot deri të dielën e datës 3 qershor. Po, që mund të bleni dhurata për fëmijët tuaj me 50% ulje gjitha produktet e markave më të mira sportive. Super. Thi uh, Miri e thik është anagrama, do fitoni një top Nëse jeni ju të parët që e zbuloni atë, numri ynë i telefonit është 069 20 70 222. 069 20 70 222. Shkojmë shpejt tek muzika kur të kthehemi do të bëjmë edhe lidhjen e shkurtër për ditën e sotme. Nëse ja dalim, nuk e di nëse do ja dalim, dhe jemi kështu. Rrufe. Rrufe. Zonja zotërinj, lidhja e shkurtër tani në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes dhe mirë se vini në lidhjen e shkurtër në klubin e mëngjesit. Mëngjesit të sotëm nuk i mungoi as dielli dhe data është 28, 28 mijë kilometra katror. Është sipërfaqja e RSH, RSH janë inicialet e Republikës së Shqipërisë, që dikur e kishte RPSSH, RPSSH-ja e pat, por RPSSH-istat janë akoma shumë të fuqishëm. Fuqishëm ta thonë si kompliment, pasi ke bërë një gol të bukur, gol të bukur bëri Gareth Bale në Realin e Madridit të shtunën në Kiev. Kievi është kryeqyteti i Ukrainës dhe skena e betejave civile pak vjet më parë, parë nga ky këndvështrim, gjërat mund të jenë përmirësuar diçka, Diçka është kalbur në shtetin e Danimarkës, është një frazë nga Hamleti. Hamleti u vu për herë të parë në skenë në vitin 1609 dhe gjatë pjesa quhet Princi i Danimarkës. Princi i Danimarkës sot quhet Frederik. Frederik në Shqipëri ka jo pak, por më të famshëm nga të gjithë kemi Frederik Ndocin, Ndoci është nga Shkodra, ndërsa Shkodra është njëri nga qytetet më interesante, interesant sepse ka det liqen, mal, dy lumenj, plazhin, kufirin, kulturën, Marubin, historinë dhe biçikletat. Biçikletat sot Po rikthehen si njëri ndër mjetet më të shpejta në transport. Transporti është sport i rëndë, ndërsa Shqipëria luan tepër dobët dobët. Do të thotë se rrugët i kemi skandal dhe rrugë të reja s'po shkelim. Mos shkel në dërrasë të kalbur është një shprehje që përdoret ndonjëherë, ndonjëherë është mirë ta ngresh zërin e herë tjetër, të heshtësh. Heshtja është titulli i këngës nga Paul Simon që Disturbed e ripunuan para dy vjetësh Dy vjet pushime është romani i vitit 1888 nga Jules Verne. Jules Verne u lind në qytetin e Nantës në Francë në vitin 1828. 28 pra është data sot dhe në lidhjen e shkurtër ne do të dëgjojmë nga Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi dhe Diplo. Kjo quhet Live It Up. Mirëmëngjesi të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Sting dhe Shaggy Don't Make Me Wait. Mirëmëngjesi të gjithëve. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin Oltën dhe Lorin në klubin e mëngjesit. Mirë e thikë është anagram më, kisha një gabim unë e kisha bërë miri e thikë. Mm -hmm. Është mirë e thikë. Anagrama për ditën e sotme për ata që duan ta zgjidhin, fitojnë një top nga Intersport, mirë e thikë. Mirë e thikë. Miq të dashur 0692070222 0692070222 një top nga Intersport do bëhet i juaji. Ju kujtoj se këtë javë, duke filluar nga sot deri të dielën e datës 3 qershor, gjitha tutat veshje sportive për fëmijët, atletet janë deri në 50% ulje në markat më të mira si Adidas, Puma, Nike, Reebok e tjerë. Tek Intersport. Miri, Erik. 069 20 70 222. Provojeni dhe nëse ia dilni do të fitoni. Tani Altini ka një censurë krejt të re për ditën e sotme. Nga e premtja. Oh, është po nga e po, premtja. Ne kemi lënë porosi mm. për fundjavën. Le ta, le ta dëgjojmë pak nga Altini. Pra, struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Bruneli. Shpejtësi edhe Hmm. Shpejtësi dhe shpejtësi dhe pip Bruneli kishte premtuar për shpejtësi dhe çfarë? A ta provoj unë një? Ë, uh, po. Provoje Lori. Hajde Lori. Shpejtësi dhe profesionalizëm. Jo. Profesionalizëm është e pasaktë. Dëgjoni edhe një herë. Pra, struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Bruneli. Shpejtësi dhe 0-6-19-27-12-2 Tani unë dua që të sfidoj veçanërish çunat Për uh, lojën e censurës e para Sepse është me shpejtësi edhe ndoshta Ndoshta ju pëlqen Dhe e dyta sepse dhuratat që kam për ju Për zgjidhësin Janë E censurës në këto momente janë nga Old Spice që mban aromën e një burri të vërtetë. Mhm. Mm dhe nga Head and Shoulders që është shampoja numër 1 në botë kundër zbokthit. Vë dorën në zjarr që mban aromë burri të vërtetë. Po, edhe kush vajzë do të donte Një çun me zbokth. Nëse ka dëborë në male, askush. Atëherë nuk të do njeri apo jo? Është e vërtetë. Se dukesh si si gjysh. Kështu që shampoja më e mirë kundër zbokthit është uh, Head and Shoulders dhe aroma e një burri të vërtetë është nga Old Spice. Të dyja këto dhurata miq të dashur. Që kanë deodorantin, uh, shampon e trupit, shampon e kokës, ka një Ë uh, xhel rroje nga Gillette, më e mira që një burrë mund të ketë. Ë uh, gjithashtu atje dhe një peshqir me mikrofibra. Gjitha këto pra. Vetëm zgjidhni se çfarë Altini ka censuruar në këtë klip. Dëgjoni një herë. Pra, struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Bruneli. Shpejtësi edhe Shpejtësi dhe çfarë pra? Shpejtësi dhe ne, dhe që nuk realizohet dot nga struktura e gjerë. Mhm. Mm I kishte premtuar Bruneli, po s'realizoi dot. Shpejtësia dhe kjo tjetra. Çfarë është? Çfarë është? Po pra çfarë? 069 20 70 222 profesionalizëm tha Lori, nuk kishte gjë. Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altin, Oltën dhe Lorin. çdo mëngjes dhe kemi gazin si të hënave. Mirëmëngjesi Gazi. Mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjej. Drejtpërdrejt nga automag.al. Për të folur për makinat dhe sot flasim uh, për 10 modelet më të shtrenjta në botë. Ku si thua, parametri bazë mbi cilën është ndërtuar kjo listë janë është kushtueshmëria e këtyre makinave. Çmimi i këtyre i këtyre okay. makinave Blend shumë saktë. Ë, uh, por që në fakt do zbulojmë që janë të gjitha makina performante, pra janë dhe të gjitha makina sportive. Po, janë dhe të mira, ha? Mm -hmm. Përveçse shumë të shtrenjta. Uh, po, madje shumë prej tyre janë edhe hibride, domethënë me një motor elektrik që i ndihmon, po jo natyrisht me objektivin për të kursyer karburant. Normal sepse ata ah, mund të vënë një impiant gazi, ata kanë para, po. Po kanë lekë edhe deri te impianti i gazit, më tutje pastaj fillojnë të kenë vështirësi. Ëm ehm, um, Atëherë fillojmë me numrin 10 dhe ngjitemi pak nga pak deri tek numri i parë ose ose makina më e shtrenjtë në botë, por në në vendin e 10 është është një Koenigsegg Regera Blend. Ah, Koenigsegg Regera. Koenigsegg Regera është një model nga më ekskluzivët e prodhuar nga uh, fabrika uh, suedeze i cili ka për pasion makinat e shpejtësisë. Ë uh, kjo makinë ka qenë përpara disa vitesh kandidate për të qenë makina më e shpejtë në botë. Ë mm -hmm. uh, dhe realisht në ato kohë përmbushte të gjithë parametrat. Por tani uh, Tani ka dalë dikush tjetër që e ka tejkaluar, po kjo makinë mbetet gjithsesi, uh, domethënë ndër më të shpejtat në mhm. botë, mm -hmm. uh, dhe kur themi ndër më të shpejtat në botë e numërueshme me gishtat e dorës, pra jo një makinë thjesht e shpejtë. dhe nga krahu tjetër pastaj edhe shumë e shtrenjtë. E kuptoj, po Koenigsegg nuk është se bën uh, pafundësisht të tilla. Ë uh, prodhon shumë pak të gjitha makinat që ne do të shikojmë Blend janë fryt i një prodhimi artizanal. Kjo i bën dhe ato në vetvete të shtrenjta dhe mm. pastaj kanë detaje teknologjike të rralla dhe unike shpeshherë. Okej, okay, normalisht. Thot, kjo do të thot Pa diskutim që po, sepse kostot do të shohim është realisht nuk janë kosto humane. Ëh. Mm -hmm. Dhe këto janë makina që provohen jo për nevojën e zakonshme. Jo për jo për njerëz të zakonshëm gjithashtu. Atëherë, më, më thuaj, në vendin e 10, çfarë do të ishte pra ky është minimumi për t'u futur në 10? Ky është minimumi për t'u futur në 10. Çmimi është, çmimi është 1.6 milion euro. Okej. Okay. Okej. Okay. Ëm. Bravo juve. Ëh, Altini u gëzua sepse më duket që i paska lekët për ta marrë. Jo, është po le të shikojmë gjithë mund ta ketë. Është kështu, e ke parasysh për të tjerë që mund ta ketë. Se ti thua për shembull në 27000 fillon luan mendsh pastaj. Se thotë unë, po po, unë po, mund të marrë, fillon ndërton kështu okay, kurse me okay. 1.6 milionë ka të mbyllur ato. Ëh, uh, kështu që okej nuk është shifra deri që të justifikon dhe që ne mund të mbërrijmë shpejt aty jo, ku jemi por, për ku jemi nisur. 27 deputet uh, Parlamentit tonë, po të donin mund ta blenin një Koenigsegg Regera sepse i kanë parat. Ë, uh, sipas sipas Të gëzohemi për ta, po, nuk e di. Jemi shumë të gëzuar për ta. Shkojmë tek uh, numri tjetër, numri 9 Nëntë. në listë. Mm -hmm. Numri 9 gjejmë një emër uh, më popullor, më të lavdishëm, uh, modeli quhet La Ferrari nga prodhuesi italian Ferrari. Mm -hmm. La Ferrari, La, La Ferrari. Ferrari. Po. Ë, uh, edhe këtu flasim sërish për një model i cili është prodhuar me një seri shumë të vogël. Shumë e bukur. Ë, uh, Faleminderit. do thoshte, do thoshte dikush në Ferrari, mm. është vërtet një perlë e rrallë. Është një makinë që është një mix teknologjik dhe derivon pothuajse gjysma e kësaj makine derivon drejt për drejt nga Formula 1, siç e dim Ferrari është mm. një nga mm -hmm. uh, markat më më më të lavdishme në Formula 1. Dhe kjo është një makinë që kuriozitet për shkakun blen më bëri përshtypje është që kur kalojmë nga versioni me me kabinë të mbyllur në versionin e hapur, lekët nuk uh, ulen por rriten që duhet të paguash. Dhe diferenca ishte 400 mijë euro vetëm për diferencën midis të si mbyllur apo kabrio. Si të uleshin. Domethënë ata i heqin ca copa dhe jo, i shtojnë dhe i shtojnë çmimin. Po se ashtu shikon ti, meqë s'ka meqë s'ka çati më. Pas vim nga çmimi çati. Po një çmimi çati. Dakord, po kjo quhet La Ferrari aperta dhe nuk mund të ketë uh, përveç se uh, mundësinë për t'u hapur. Pra kjo është me çati të butë, është dyvendëshe, po shikoj këtu. Po, kjo. Dhe duhet të jetë me çati të butë atëherë. Uh, po, soft top. Ë uh, versioni ekziston edhe në variantin tjetër, po thoshim po, kushton 400 mijë euro pak. Është është totalisht e mbyllur, është totalisht e mbyllur versioni kupe. Sepse ka edhe edhe çati të forta gjithsesi të të heqshme. Që që po. që stakohen ose ose zmontohen në një farë mënyre. Ë uh, nuk është rasti i kësaj. Uh, tani kjo makinë kushton 1.85 milionë euro. Okej. Okay. Uh, dhe ndoshta një sqarim të vogël. Gati 2 milion. Çmimet që ne kemi marrë këtu si referencë janë çmimet normalisht zyrtare sipas kushteve të shitjes nga fabrika, pra nga prodhuesi. Mm -hmm. Sepse nëse do të shikonim se sa do shiteshin këto makina në ankand, do dilin me një do bëhej shuma e pamatshme dhe kuriozitet në rastin e Ferrarit të këtij modeli që për cilin ne po flasim është që është shitur për 10 milion dollar. Deri në 10 milion dollar. Në ankand. Në ankand. E kuptoj. Kështu që ka qenë ndoshta një moment inati midis Altinit dhe dikujt tjetër se kush do ta merrte këtë makinë. Por vendosi Altini këmbën e tha 10 milion këtu. Sille këtu dhe e mori Altini. Okej, okay, shumë mirë. Altin nxirre një herë që ta shikojmë. Ta fotografojmë te mediat e huaja të paktën. Se thonë çuna bli Ferrari. Kjo është Ferrari, kjo është një makinë që ecën deri në 350 km/h dhe nga 0 në 100 i arrin për një kohë rekord 2.4 sekonda. Pra për raste kur ke nevojë që të shkosh në seancë para orës 10. Parlamentarët shkosh po, shpejt. Po, është një tele duhet të shkosh shpejt, të duhet një Ferrari. La Ferrari. La Ferrari. Atëherë kemi një tjetër në vendin e 8 McLaren P1 GTR. Shumë e saktë Blend, sigla është e makinave që McLaren, marka e famshme e Formula 1-s, prodhon për në rrugë, por në fakt ky rast është një përjashtim sepse ja, këto janë makina të prodhuara për kampionate shpejtësie, pra është një makinë sportive performante, jo për përdorim të përditshëm. Pra, është për pistë. Është për pistë. Mm -hmm. Dhe në librezën e saj shkruhet që është një makinë e prodhuar për pistë. Pra nuk mund t'i vendosim targa dhe nuk dalim në rrugë mm -hmm. me këtë mhm. makinë. Ah, okay. Do mendoj ta kemi vetëm për qejf thotë. Pra mund të bëjmë xhiro në oborr okay. uh, me një makinë të tillë. 2.1 milion. Ose në pistë. Ose mund të kemi një oborr shumë të madh. Uh, po, po kur të kemi një oborr shumë të madh, një të një po. personi që blen një makinë të tillë, nuk kuptohet një pistë private rreth shtëpisë. Po këta mund të marrin edhe ka dhe pista, kam përshtypjen ku mund ta çojnë. Jo domosdoshmërisht duhet të jesh pronar piste jo, për jo, ta. Jo, pa diskutim, makina, domethënë, madje në shumicën e rasteve mbahet në pista, aty kanë mhm. garazhe të veçanta të dedikuara. Si kuaj, si kuaj, po. Mhm. Njësoj si kuaj, unë nuk kam as kuaj, në fakt, gjë që nuk është jam shumë familjar me temën. Unë kam sa kuaj. Po. Okej, okay, uh, mirë. Pra çfar çfar çfar do të veçoje tek tek McLaren P1. Duke qenë një makinë uh, që ka dhe këtë emër Blend është realisht sërish kemi bashkimin e teknologjisë të makinave të të rrugës, po gjithsesi performante me me Formula 1-n. Uh, shifrat këtu janë rekord nga 1000 kuaj fuqi nga 0 në 100 sërish për 2.4 sekonda, shpejtësia maksimale 300 2.4 sekonda po, dhe po. ti je me 100 km/h për 2.4 sekonda. Po, nga vendi. Dhe, dhe, pak më shumë se 20 sekonda në 365 km/h. Ëm, okay. shumë shpejt. Ajo është diçka që do më duhej kohë që ta përfityroj apo faleminderit. Ë, uh, jo me 365, në asnjë rast. Jan pak si shumë. Jan shumë. Ai është gjithë Shqipëria në fakt fund e krye në një farë mënyre. Që do të thotë se ti do të bëje po themi nga Lëpusha deri në në një orë. Po. Po. Edhe më pak, edhe më pak ndoshta, nëse do ishte një vijë e drejtë natyrisht. Okej. Okay. Pagani Huayra. Huayra. Unë s'e kam dëgjuar ndonjëherë me thënë të drejtën këtë. Tani Blend jemi prap vim prap në Itali. Mm -hmm. uh, Italia siç dihet në të tillë, në, domethënë në segmentin e makinave për pasion është një nga vendet unike në botë. dhe kjo është një makinë që në në në seri të veçanta uh, modelet e saj kushtojnë 1 milion e gjysmë euro e sipër. Ëh. Mm -hmm. ndërsa kjo është 2.3 milion. Ndërsa kjo është 2.3 milion sepse domethënë ky nuk është versioni i zakonshëm, në qoftë se kështu mund ta quajmë i kësaj makine, por është versioni Benny Caiola, i cili ka qenë një koleksionist i famshëm italian ëh uh, makinave domethënë të veçanta dhe është koleksionisti më i madh i makinave Ferrari në botë. Ia kanë uh, dedikuar këtij. Ia kanë dedikuar këtij, ky ndër të tjera ka qenë dhe mik i ngushtë me Horacio Paganin që është edhe themeluesi i markës dhe atëherë këtë sigël të kësaj të këtij modeli ekskluziv ia kanë dedikuar këtij. Super, është shumë e bukur. 6000 kubik, 12 uh, uh, pistona në formë V. Pistona në formë V, mm. prap 360 km/h, prap 790 kuaj. Kuaj fuqi. Imagjinoj dhe se sa ushqim do duhej, sa tagji do duhej për 790 kuaj. Dhe se sa shumë garazhe, nuk e di si quhen të kuajve Blend, se sa shumë po. hapësirë po. po, po stalla? Stalla po. Mm. Kështu që do duhet diçka e dedikuar. Dëgjo Gazi, për arsye kohe, dua që të kalojmë disa vende për t'i përmendur shpejt. Ë Bugatti Bugatti Chiron, që është 2.4 milion euro. Ne e kemi përmendur shpesh herë kuriozitet mund të themi që uh, ka një kufizues shpejtësie që e pengon atë të tejkalojë shpejtësinë 420 km/h. E pra makina mund të ecë më shumë. E ndalon që të ecë më shumë se kaq sepse nuk ka asnjë prodhues gomash që sot e merr përsipër këtë lloj shpejtësie. Pra kur ti arrin me 420 dhe fillon që bukoset makina mos u shqetëso, nuk ka gjë, është e kanë bërë vetë. Është kufizues shpejtësie në një farë mënyre një masë sigurie. Ferrari Pininfaria. Pinin, si pin, Pininfarina, Blend është pinin është, është po, ky është emri i gurusë së dizajnit të makinave, Sergio Pininfarina. Këtë makinë ai e ka dizenjuar personalisht. Shumë bukur, kjo që është shtrir fare. Ai po. e ka dizenjuar personalisht, kjo është makina Super. Në një farë mënyre më e shtrirë në botë nuk mm. ka asnjë lloj xhami. është mm -hmm. zero. Domethënë jo nuk ka tavan, nuk ka xham fare, as xhamin përpara. S'ka xham, shikoj që s'ka përkur si e ndërpretarin. Është me kaskë, duhet të vendosim kaskë për mbrojtje, po, po. Në po, makinë po, me kaskë. Po. po. Wow. Sepse është e hapur, është gjithmonë e pra, hapur. Pra 2 milionë e gjysëm euro nuk mjaftojnë për të patur një makinë me tavan që po të të zuri shiu, domethënë është 2 milionë e gjysëm edhe të lagë shiu. Do lagësh. Hapesh çadër kështu si Mhm. Mm Modeli mm -hmm. quhet Valkyrie. Valkyrie si uh, aksioni për të vrarë Hitlerin. Ëh, uh, po ose si ato shpendët mitologjik në një farë mm. mënyre që dhe në një farë mënyre Aston Martin Valkyrie kështu është, aty e merr frymëzimin dhe wow. ngjan sidomos duke e parë nga mbrapa, ngjan vërtet me një Batmobile në një farë mënyre, pra është një një objekt mistik në vetvete. Kjo qenka diçka tjetër. Shumë e veçantë. 2.5 milion me këtë, unë këtë do merrja se të s'lagesh me këtë. 2.5 milion quhen Blend, jo tamam tamam çmimi zyrtar, po thuhet thashetheme qarkullojnë mm -hmm. që mhm. nëse i ke dhe nëse bën një kërkesë edhe mund të ta shesin për këtë vlerë. Mund të kushtojë edhe më shumë natyrisht. E kuptoj. Lamborghini Veneno Veneno, si ta them? Veneno, veneno. Veneno. Sërish dimi se është është është një fjalë që vjen nga latinishtja që ka, domethënë që në rrënjën e saj ka fjalën helm. Pra në një farë mënyre ah, është kaq i fortë sensacioni që vjen ndjesia që të jep kjo makina, po. Ëh, ah, sa që është në një farë mënyre mund ta krahasosh me pra, këtë. Pra Lamborghini Veneno, do të thotë në një farë mënyre, ah, Lamborghini Veneno. Po edhe për çmimin që ka Blend e meriton 75 milion. Sa ishte? Meriton atë që the. 2.75. Normale se do të kesh atë që quhet buyer's remorse, mbasi ke blerë diçka që ke dashur dhe e mban në dorë ose ke timonin në duar, gjithmonë të kap një lloj pishmani kur mendon 2.75 milionë eurot që që le aty. Megjithëse duhet të themi këtë gjë, këto janë objekte kam përshtypjen unë si piktura edhe si gjëra të tilla që mbajnë vlerën ashtu, edhe mund t'i shesësh ndoshta edhe më shtrenjtë. Në fakt shpesh herë u rritet vlera, Blend pikërisht sepse mund të caktohen, domethënë siç e thamë, ankande të ndryshme, shpesh herë këto domethënë janë edhe vlera që merren i atribuohen një kauze. Mm -hmm. Dhe urojmë që të jetë edhe ky një nga këto raste, po Përveç të gjithave janë njerëz të cilët nuk bëjnë fort mirë llogarinë, domethënë nga ana racionale për nëse i dalin lekët në fund të muajit pasi të blejnë këtë makinën ose jo. Na e lanë neve racionalitetin. Është 2.85 milion euro, çmimi i makinës që shikojmë tani është Lykan Hypersport. I, po, dyti? Ë uh, është numri 2, po. Numri 2. Kjo është një makinë, Blend, e prodhuar nga W Motors me qendër në Dubai. Pra është ambicia e atij poli të të, domethënë diku të largët, por me me domethënë me njerëz me buxhete shumë të fuqishme mm -hmm. që kanë dashur t'i japin jetë, domethënë ëndrrës tyre për të patur një makinë me uh, targën e vendit të tyre. Një makinë arabe, si thua, një makinë arabe në një farë mënyre. Uh, ka një kuriozitet, ndoshta ieri mund t'i duket interesant, në fenerët e saj gjejmë gurë të çmuar me prerje 15 karat minimumi. -hmm. që do të thotë klientët e kanë porositur dhe me po, dhe me detaje të tjera që mund të jenë rubin, safir. Pse mos janë për 2.85 milionë euro duhet të jenë dhe, dhe diamantë. Ato në këtë rast, Blend, janë lekë që paguhen ekstra në po, po. mbi këtë makinë. Plus që nuk bëhen pis që diamanti e ruan pastërtinë, kanë pasur kanë pas dritare diamanti okay, okay. të beton. Dakor. Ti si është? S'ke nevojë t'i lash, nuk ke nevojë t'i kështu. Dakor. Unë për mua gjithë bajin bën diamant për mua. Okej. Okay. Lykan Hypersport okay. vendi i dytë me 2.85 milionë euro dhe në vendin e parë miq të dashur makina më e shtrenjtë në botë sipas automag.al sot në mëngjes është ë uh, është një McLaren P1 uh, LM. LM që do të thotë Lanzante Super Sports. Lanzante Super Sport është një ë um, uh, po themi është një prodhues uh, anglez i cili ka për pasion modifikimin, prodhimin dhe modifikimin e makinave ekzistuese pra për t'i bërë ato edhe më të shpejta. Okej. Okay. Mm -hmm. Lanzante Motorsport ka një bashkëpunim të vjetër me uh, firmën McLaren. Kanë kanë bashkëpunuar jo vetëm në Formula 1, por edhe në dhe në kampionate të tjera. Uh, dhe në këtë rast vendosin që të krijojnë një seri të veçantë të dedikuar uh, vetëm pak koleksionistëve që mund t'i kenë këto gjëra dhe vlera natyrisht është një gjë e rrallë sepse nuk ka si të jetë ndryshe. Kjo makinë Nga 0 në 100 e ka për 2. Kjo është makina më e shtrenjtë në botë për të cilën flasim. Mhm. Sigur po shikojmë makinën që më më shumë se kaq para mund të blejnë. Kaq para mund të blejnë, ë makina më e shpejtë, më performante, më e shtrenjtë. Sa më e shpejtë? Sa më e shpejtë është për shembull se ato që dëgjuam përpara? Çfarë shpejtësie arrin? Blend, kjo është për 2.4 sekonda, pra po nuk është vetëm një çështje teknike në një vijë të drejtë çfarë mund të bëjë makina. Çështja është një performancë kur ty të duhet të akselerosh, të frenosh, të mbash kthesën e të mhm. tjera. duhet të nisur me goma për në rrugë. Bëj një screenshot se për kashar po, se na po, duhet që po. ta. Kjo kështu që është, domethënë lajmi i mirë është ky që edhe mund të përdorim. Mund ta përdorim pra për ditë. Mirë pra, një McLaren të lutem. Bëj një LM. Po po një LM 3.1 milion euro kushton kjo. Kështu që dhe është dyfishi Blendi i asaj që nëse vë re, nëse të kujtohet, është dyfishi i, i çmimit ku ne nisëm renditjen tonë. Pra, megjithëse ti mund të jesh në 10 njerëzit më të pasur ose në 10 makinat më të shtrenjta në botë mund të kesh një makinë që kushton sa dyfishi, i ja, vënë në vend në të njëjtën, po. Dhe që Ashtu duhet të jetë. Nuk di çfarë do të thotë. Kjo është një ndjesie e vështirë për ta përshkruar, po ë uh, janë të gjitha gjëra që e the, me thënë, janë objekte që stimulojnë ëndrrën në lidhje me botën e makinës. Po, po, po. Pra le të le të kujtojmë edhe një moment këtu fakirin që kishte para vetëm për të blerë një Koenigsegg Regera miq të dashur, një për një 1.6 milionë euro të të mirë. Faleminderit. Uh, Faleminderit Gazi. Blendi okay. Faleminderit Gazi nga Automag.al miq të dashur, këto ishin 10 autoveturat më të shtrenjta në botë, sigurisht uh, produkte luksi, bizhu në vetvete. Gazi nga Automag çdo të hënë na informon mbi mbi këtë botën spektakulare të makinave. Tani është ora 8:31 minuta, ne kemi një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare në anën tjetër të cilës do të vijmë me muzikë, lojra dhe dhurata për ju. heroi i mbiquajtur gjithashtu Spider-Man-i në këtë rast po ta shikoni në një moment sepse quhet Mamadou Gassama dhe është një emigrant pa dokumenta mm -hmm. në Paris nga Mali i Afrikës. Mbrëmjen e 26 majit, sot është 28 po, kështu që i bie të shtunën në mbrëmje në Paris, në njërën nga rrugët e qytetit, në një godinë Njerëzit kanë parë një fëmijë 4 vjeç që varej nga kangjellat e balkonit në katin e 6. Oh, sa lart. Mbi rrugën. Dhe në atë moment Mamadou Gassama heroi ë uh, ky emigrant pa letra nga Mali si një merimangë vërtet fillon të ngjisi faqen e godinës, duke u hedhur nga njëri balkon tek tjetri, tek tjetri, tek tjetri, duke arritur deri në katin ku ishte fëmija. Wow. Katin e 6. Shikoj pak se çfarë çfarë ngjet në, shikoj se çfarë ngjet në Paris. Ja njerëzit që thërrasin nga poshtë që dëgjoni, ai është ngjitur tani është në katin e tretë. Dhe mbasi hipën me këmbë në kangjëllat e katit të tretë hidhet dhe kapet te kangjëllat e katit të katërt, ballkonit tjetër, një kat më lart. E tani është vetëm një kat poshtë fëmijës që mbetet akoma i varur atje. Dhe ndërsa turma thret lart ai arrin, hipën ballkonin prej ku varet fëmia. Dhe pastaj, wow. E merr atë. Bravo. Bravo. I jashtëzakonshëm. E arriti atë. E çuditshme. Por ia doli. Ë, uh, kështu që ka habitur gjithë njerëzit. Për të habitur. Një Spider-Man i vërtetë. Do ta shikosh ti njëherë, është është e pabesueshme gati. Ky është si hipën. Kati i dytë po është është një kat mbi tokën që tani, pastaj është shumë i fuqishëm vetëm me forcën e trupit, është i palidhur. Dhe arrin që të shkojë deri tek ai fëmija që varet aq lart atje. Unë s'e kuptoj atë burrin tjetër aty po pse s'mundohet ca më shumë për atë fëmijën. Se është njëri aty që është edhe më afër. Sigur e ka, sigur e ka po, më pranë. Si s'arrin ta kapë? Nuk e di. Si trem. Nuk e di. Po ky ia del dhe në fund fare opa e tërheq dhe e merr fëmijën brenda në në balkon atje. Por sot presidenti i ka rezervuar një privilegj të veçantë, do ta takojë emigrantin dhe do ta ndihmojë për të bërë. E padokumentuar nga Mali. Do i japi letrat. Po, që ka shpëtuar jetën e një katërvjeçari, ka gëzuar gjithë Parisin, ka dhënë një shembull të jashtëzakonshëm të mhm. jashtëzakonshëm. Të mënyrës se si mund të të shpëtohet një njeri. një fëmijë. Dhe pa hezituar fare, o. Dhe pa hezituar fare, pra. Kjo është sepse ke frikë në çdo moment që ai do të binte që aty, megjithatë ai duket shumë duket sikur shumë është shumë plot besim, e ke parasysh nuk duket si një person që e ka e ka me frikë. Derisa arrin atje. Vetëm duke e parë mëzurin. Jo bravo për veprimin, no? Kemi një Kemi një fitues tani? Po. Mhm. Mm Mir e thik. Ishte anagrama për ditën e sotme? Rikthime. Rikthime. Bravo. Është Malvina fituese 771 i mbaron numri fiton topin nga Intersport. Bravo Malvina the pra. Mm -hmm. Malvina zonë zotrin. 771. Malvina fituese. Mirë, dëgjoni edhe një herë censurën këtu në klubin e mëngjesit. Censurën për ditën e sotme. Pra, struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Bruneli. Shpejtësi dhe qëndrueshmëri, jo, rrëshqitje, jo, saktësi, jo, qëndrueshmëri, vazhdojmë etj etj etj. Zonja, zotërinj, kur luajmë me lojën e censurës sot luajmë për dhuratat nga Old Spice dhe nga Head and Shoulders. Madje ka dhe diçka nga Gillette atje për uh, kënaqësinë tuaj, por kjo është një super dhuratë dhe dua t'ju kujtoj se sa herë që ju blini produktet nga Head and Shoulders dhe Old Spice, kuponin tatimor të marketit tuaj, atje mund ta regjistroni në faqen online klubi i yjeve pikë al. Si quhet? Klubi i yjeve mm -hmm. pikë al. Për të gjithë ata që duan të marrin një bluzë origjinale të skuadrës së. Po, jo vetëm kaq për të. Por... është për një bluzë origjinale nga skuadra e zemrës, nga ato skuadra që luajnë në 2018 në Rusi, por gjithashtu shansi për të fituar një televizor 58 inç. 58 inç të madh në klubi i yjeve pikë al, kështu që sa herë blini produktet Old Spice, Head and Shoulders, regjistroni Dhe keni shansin tuaj nesër. Mhm. Mm do të shpallen fituesit. Po. Ky është raundi i parë, i dytë. I dytë që zhvillohet. Kështu që në, do të kemi fituesit nesër, pra. po. Në klubin e mëngjesit do të dëgjoni kush ka fituar bluza, ë, uh, e kush ka fituar televizor. televizor. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:47 minuta. Ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Zonja dhe zotërinj, është koha për të dëgjuar tani këngën që quhet White Knuckle Ride. Kjo është nga i famshmi, i njohuri, i pangatërrueshmi Jamiroquai. Ora është 9:50 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në radion kombëtare Club FM, edhe në ekranin e Club Plus. Ç'ka ke? Mamudu. Ç'ka ke? Mamudu. Ha. Mezi hipa nga këtu poshtë. Nga balkoni në balkon, po ti e di. Ti ishte për ty ishte për Reçela i fëmija. Mirëmëngjesi të gjithë, mirë se keni ardhur nga rrugët e Parisit, miq të dashur, ju përshëndesim me historinë e emigrantit që shpëtoi një fëmijë, duke u ngjitur si Bravo i qoftë Spider-Man mm -hmm. E kanë quajtur uh, Akoma më bën habi personi që ishte në, në balkon me fëmijën e vogël që rrinte Do ketë një histori aty Do ketë një histori, ajo është histori interesante Pse refuzova ta shpëtoja fëmijën? E ka kapur paniku, kam përshtypje. Flet urdhëro? Ai duhet ta kishte tërhequr më herët, nuk e mora vesh atë, sa i arrit. Po pra, është shumë e çuditshme. S'i vjen atij turp ky e kapi nga kati i parë, e ka vënë nga toka. Ose mos i thosh dhe ky mos e prek, mos e prek, kalon tek i dyti mos e prek thash. Mos e prek se po vij. Mos e prish, mos e prish se është e bukur. Mos e prish se e dua për letra. Po sepse ishte dikush që e kishte fëmijën dukej sikur e kishte shumë pranë, që mund ta kishte kapur ai nga sipër. Por u desh të ngjitej ky nga poshtë, mm, mm, nga trotuari deri në katin e 5 ku ishte fëmija për ta për ta tërhequr pastaj lart. Duhet ta tejkalonte pra fëmijën. Të hipte aty pra, dhe ta merrte. E kështu. Por nuk e di pra pse ai tjetri ishte si paralizuar. Ai, kam përshtypjen. Historia tani na çon tek uh, Jeri Mishdashur, e cila na tregon çfarë ishin këto Jeri? Pjepra? Mhm, mm ka një emër, Pjepra quhen Yubari. Wow, si domos. Yubari, kështu kanë emrin. Jo, janë Pjepra nga Yubari. Tokyo në Japoni. Aha. Çdo vit në Tokyo blendi uh, ndodh një lloj ankandi me fruta. Janë pjepra, pjepra, domethënë apo po, po. pjepra Jo, pjepër, pjepra që hahen aty. Pjepra që hahen aty. Por që tregon një lloj është një simbol i statusit. Pra jo kushdo mund ta ketë luksin që të blejë një pjepër Yubari, mm. sepse vetëm në panair që është mbajtur gjatë fundjavës, dy pjepra Yubari e di se për sa janë shitur. Jo. jo. 29300 dollarë. Po ça, ia fut kot? Po. Ke të drejtë ti që të ikën që të ikën zëri me këto shifra. Ja, një sekondë, është 23000 dollarë për dy pjepra. 29300 dollarë. Gati 30000 sa. Është gjëra me 23 ose kur vati 23. Ça, u bo lirë këtu dy pjepra për 23? Po pra. Me 29. Pjepra Yubari. Kështu që ha. Atëherë konsiderohen të veçantë ka. Aromën e kanë shumë të mirë. Është simbol i statusit në Japoni, siç është një verë shumë e mirë e vjetër e shtrenjtë. Në të njëjtën formë Vlen edhe pjepri Yubari dhe ata që kanë para, kanë mundësi ekonomike. Kush e ha? E e çojnë si dhuratë këto kur kanë një mik special, mm. sepse është diçka shumë shumë e rrallë dhe jo kushdo mund ta blejë. E kuptova. Bravo. Qenka fantastike kjo Jer. Mm. S'i gjete ndonjë foto këtyre Yubari, nga ta, nga, si ta njohim? Nuk është, ta dërgova unë një foto. Duhet se Ma dërgove ti mua, po s'e kam mbajtur unë, kushedi ku, kushedi ku ma ke dërguar, s'po e gjej dot, me thënë të drejtën. Sapo ta kam dërguar? Sapo, jo, e fundit që më del mua është hmm. uh, ajo me ato rrugët e bardha, që po më shfaq. Ah, ok, jo, s'ia kam dhënë send. S'i ke dhënë send, e mirë, jepi njëherë send. Ndjesë, ndjesë. S'ka gjë Jeri, se dalë unë ishte. Ja ku që nga dy copë. Ej, po mirë, me kuti kartoni do me kuti uh, drasa. Po, sepse uh, kur dërgohen edhe për dhuratë, ato paketohen në një kuti speciale që falë, po nuk duken fare të veçantë, duken si jo, në pamje të parë. Si mira pjepra që kanë parë, po. Si pjeprat tanë, por uh, lëkura bëhet madje që është më e hollë dhe mm. thashë, ka më shumë të bëjë me statusin social. Këto ho, se kanë lëkurë. Nuk e kam parë asnjë nga afër.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 Ora është tani 9:09 minuta. Unë jam Blendi bashkë me Jerin, Altin, Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me juve, por sot Është një mëngjes i veçantë, ne kemi një mik këtu në studio, emri i cilit është Peter Monder dhe ai është drejtuesi uh, i një shkolle e cila quhet British School of Tirana. Mirëmëngjesi. Është kënaqësi që të kemi këtu. Morning. Uh, it's a pleasure morning, to have you here. And it's a pleasure to be here. This is my fourth time in Tirana. Is it? And uh, this time I took some time out to go down south to Vlorë and to Dhërmi. And you have a very beautiful country. Peter po më tregon se kjo është hera e tij e katërt në Shqipëri dhe kësaj radhe pata kohë thotë që të shkoj pak në Vlorë në Dhërmi dhe keni një vend të mrekullueshëm. Thank you for that. Uh, but, but I know you are I mean here. I know. I know. Uh, but, but you are here on a, this is a special day. Uh, the British School of Tirana is opening its uh, doors today. It's uh, open days and people can come and visit the school and see what it's about. How would you define what the school is about? Po pyes për shkollën britanike të Tiranës, e cila sot hap dyert miq të dashur për të mirëpritur gjithë ata që janë të interesuar të shikojnë këtë shkollë e të mësojnë rreth saj, por unë po pyes Peterin se çfarë është që kjo kjo kjo shkollë sjell që është e veçantë. So how would you define it? We well we're off we want to offer something different in Tirana in that this will be the only British style school. So what we want to offer is, is a real modern world class education. that's going to challenge and inspire all the learners uh, of all abilities, and most importantly, uh, to prepare them for the future. Mm-hmm. Um, it's dip- Sorry, it's, yeah, it's, it's, okay. it's, it's, it's a very difficult time out there now for young people to find jobs. And we mustn't think always of education as being what we know in our past, but we need to think what is right for their future. Do të sjellim diçka që është e veçantë që ka munguar në Shqipëri dhe kjo është një shkollë e stilit britanik të edukimit, e cila do t'i përgatisë ata për të ardhmen, do t'i bëjë ata të jenë garues në të gjithë të ardhmen, e dim që është e vështirë, thotë uh, Peteri tani dhe për të gjetur këtë vend pune për ta për ta siguruar të ardhmen duhet ky edukim uh, i, i i mirë dhe është çfarë uh, ata ofrojnë. So, um, this is based on the UK British curriculum. So Absolutely. this will be just like any school or any public school uh, in the UK, so to speak, as far as curriculum goes. The, in, the curriculum definitely, mm. although there will be aspects of it that will also celebrate the, the best in Albanian culture. We're, we're, we're not replacing it, but mm -hmm. it mm-hmm. is a essentially the knowledge is a British style curriculum. We will compare um, aspects of Britain with Albania and other parts of the world, but predominantly the curriculum will be taught in English. Mm -hmm. Kjo pra është një shkollë e cila do të ketë uh, kurrikulën britanike, ne sigurisht që do të mbajmë më të mirat e Shqipërisë dhe do t'i gërshëtojmë ato me kulturën shqiptare, me me të qenit këtu. Ë, uh, megjithatë kjo do të jetë parësisht një shkollë britanike dhe anglishtja është mm -hmm. gjuha në cilën uh, kryhet shumica e të nxënit në në këtë shkollë. My yes my my my school uh, where I was principal for 30 years was deemed by our government to be what they call outstanding. It was described as one of the best in the country and a wonderful place for children to learn and play. I I love that line and uh, my assistant principal Learn from Debbie Jackson, mm -hmm. assistant principal who worked with me in that school for over 20 years, is coming here um, as principal of the British school. That's going to be really cool. Uh, Pete më tregon për shkollën që ai drejton në Britani prej më shumë se 30 vjetësh, uh, e cila është një nga shkollat më të vlerësuara në Britani atje. Uh, dhe është cilësuar si njëri nga vendet më të mira për të nxënë dhe për të luajtur. Mm -hmm. Për fëmijët, kështu që është edhe ai thotë më pëlqen kjo shprehje që është edhe për të nxënë dhe për të luajtur bashkë. Dhe uh, si thua, nën drejtoresha, e asaj shkolle ku ku Pit ka qenë drejtues gjithë këtë kohë, do të vi këtu uh, zonja Debbie Jackson, do të vi këtu dhe do të bëhet drejtoresha e, e shkollës që hapet në Tiranë. So so you know her from uh, over 20 years you mm-hmm. you worked together that that sounds like something that's that's good you know this relationship going on for so long. Yeah, she, she she's a very very trusted colleague, very skilled, and the be- the beauty and the attraction for her here as principal in the UK as principal, I was responsible for the building contracts, money, as well as teaching and learning. Mm-hmm. Whereas Debbie here will focus on the learning. The owners will deal with the building, with contracts, mm-hmm. with payments. Debbie will focus on learning. So she will be working alongside um, teachers from England and from Albania. Mm. So these children are going to have an Albanian teacher and an English teacher yeah. in the same class. That's nice. And the Albanian teachers are really good as well. Ë mënyra se si do funksionojë unë e pyeta se uh, kjo marrëdhënie pra që është uh, prej kaq kohësh ai Debbien e ka punuar mbi 20 vjet me të. Ë uh, dhe më thotë që përveç se njihemi mirë dhe bashkëpunojmë mirë, do të jetë e bukur që ndërsa unë në Britaninë e Madhe përveç se pjesës së mësimit më është dashur që të merrem edhe me uh, ndërtesat me kontratat dhe me gjithë këto gjërat administrative këtu Debbie nuk do të ketë fare të bëjë me këtë pjesë por do të fokusohet e gjitha tek mësimdhënia dhe dhe arsimimi i këtyre fëmijëve, të cilët do të kenë në klasë edhe mësuesen angleze, por edhe asistenten mësuesen shqiptare. Kështu që ata do të kenë uh, mundësinë që t'i kenë të dyja prezencat uh, shqiptare dhe dhe britanike në klasë gjatë gjithë kohës. Good. Um, so uh, when people come uh, today sure. and in the in the coming days to see the school. E pyes se ndërsa njerëzit vinë dhe shikojnë ta, për të takuar stafin e për të parë shkollën, ë uh, what will they find? Çfarë do të gjejnë ata? They, they they can come and talk to me. I I brought my wife as well, who's okay. also a director. She was a principal of a very successful school as well. Ka bashkë mua edhe edhe zonja ime e cila gjithashtu është ka qenë drejtore shkolle, edhe ajo shumë e suksesshme. their passion and now there's an opportunity for that to be shared with, with other Albanian children. Pronarët arritën në këtë përfundim me këtë investim sepse donin diçka të veçantë për fëmijët e tyre fillimisht dhe tani ky është një mundësi e cila u jepet edhe fëmijëve të tjerë uh, shqiptar. So uh, but the school is unë di që shkolla është në brenda rezidencës Kodra e Diellit. Uh, so it's a brand new building then. Yes, and, and they can come along today. They can meet us. They can have a tour of the building. Um, they can ask any questions. They can see the standard of resources the it there are interactive whiteboards because uh, our children of the future need mm-hmm. digital tools they need to be able to solve problems and think critically so they'll be able to see that and see what's on offer for their children. So gjithë ata prindër që do duan të vijnë sot apo në ditët në vazhdim për ta parë British School of Tirana. Po flasim për British School of Tirana, miq të dashur, që është në brenda rezidencës rezidencës Kodra e Diellit. Ë uh, dhe dhe Peteri që është School Chair of Directors më thotë se se uh, prindërit duhet të vinë atje jo vetëm për ta takuar, po për të për të parë këtë ambient i cili është mm -hmm. i mhm. pajisur në mënyrë të përsosur teknologjikisht sepse kjo është shumë e nevojshme sot që fëmijët të dinë e të përdorin mjetet digjitale, të cilat janë mjetet që do të përdorin gjatë jetës së tyre në të ardhmen si profesionistë, është shumë e rëndësishme që që në fillim ata t'i kenë këto, t'i kenë këto pajisje, që mungojnë shpesh uh, në shkollat tona, por janë në në British School of Tirana. Ëm um, Po lexoja um, në lidhje me me shkollën dhe njëra nga gjërat që që vura re është edhe kjo se mua më intereson shumë. Është shkolla e parë STEM. And these are all skills that whether you live in London or or Bogota or Tirana, these are skills that children need for the future mm -hmm. that will set them up to be able to be what we would call global citizens. Për të bërë këta fëmijë, ata që ne quajmë uh, qytetarë të botës, do të thotë që ata duhet të kenë uh, edhe nuk do të ketë nuk ka rëndësi nëse do të jetojnë në Tiranë, në Londër apo në Bogota. Ë uh, e rëndësishme është që t'i dinë e t'i njohin këto Uh, t'i kenë këto talente, këto aftësi, të cilat vijnë nga shkenca, teknologjia, inxhinieria dhe matematika, sepse janë mjetet në të ardhmen. E gjithashtu ndihmon që t'i njohin këto mjete përmes gjuhës angleze. Now English, uh, let's stop there for a minute because sure. English is has become of course, uh, I mean decades now international, the international yeah, language, language business, yeah. of business and sure. connection and even I mean social and everywhere else. If you know English, you can get by, but but also it's a tool nowadays for prosperity and make sure that you do get those chances that you need because your English is good and people can understand what you're saying. Absolutely. Pra e pyes për anglishten, pra pse ky rol i veçantë i anglishtes që sot e ka marrë në jetë dhe këta fëmijë do të kenë sigurisht në të përditshmën e tyre uh, mësimin në anglisht. choices. You know, to to move to experience different cultures in the same way that we love coming to Albania and learning new cultures. You know, young people can go and then study in different countries mm. and come back and help build uh, a, a, a prosperous Albania. Duam t'u japim atyre mundësitë që të udhëtojnë, që të shkojnë, të mësojnë më shumë edhe në këtë mënyrë ata do të kenë edhe mundësinë që pastaj të rikthehen, ta ta risjellin këtë dije. e ta ta ndërtojnë Shqipërinë, ta bëjnë ta bëjnë Shqipërinë. Ëm um, shërbime të tjera që që ofrojnë atje sigurisht janë transporti, ushqimi i shëndetshëm e i balancuar, të cilën prindërit do duan ta dinë. Megjithatë, ë uh, zhvillimi kulturor, edukimi artistik, inspektimi i cili ndodh nga Britania e Madhe për këtë do ta pyes pak dhe po vjen edhe disa gjëra që që janë uh, interesante në lidhje me me këtë shkollë, terrene sportive dhe aktivitete sportive. So, I want to ask you about uh, in, inspection that's one of the strong points so so you are going to be under inspection from from, from the, the British government will give a, a standard okay. of, for British schools overseas. Pra cilësia e standardit kontrollohet kontrollohet nga qeveria britanike që kontrollon uh, standardin e shkollave britanike jashtë vendit. And it's it's the same body of inspectors who inspected. it. I'm very proud. I don't want to sound big-headed because it wasn't just me it was the whole team yeah, of people in the school Ja, the cilët na kanë inspektuar ne në shkollën në Britani mm -hmm. but we we were given the highest grade and held that for 14 getting it is fine holding it for 14 mm years is hard Um, dhe shkolla jonë ka marrë notën më të lartë nga inspektimi britanik, shkolla jonë në Britani, thotë ai. Dhe shkolla e ta marrësh ndoshta, jo dhe aq kollaj, por për ta mbajtur, ne kemi mbajtur 14 vjet rresht këtë standard, ë uh, dhe këta do të jenë të njëjtët inspektorë që do inspektojnë edhe shkollën që hapet në Tiranë. And I, I used to work with, with those inspectors. I was on a regional committee, and one of my roles here is as director and chair of directors is to make sure to hold the school to account, the teachers, the principal, to make sure that we meet those standards. Mm -hmm. So inspectors will come from Britain with uh, to look at everything from safeguarding, from health and safety, to the quality of teaching, to staffing, to make sure everyone has been, mhm. all teachers are checked and are legitimate. Drejtu, detyra ime si drejtues i bordit këtu është që të uh, sigurohem mes të tjerave që shkolla ofron cilësinë më të lartë dhe detyra e këtyre inspektorëve që do të vinë nga Britania për të kontrolluar është që çdo aspekt që shkolla ofron nga cilësia e ushqimit, cilësia e ambienteve, e mësimdhënies në vetvete e gjithçka tjetër është në standardin e, e duhur dhe dhe kështu do të ndodhë. Um also I saw that the uh, sports areas the gym and what's happening in fields what do you have up there? We I, I, at the moment it's being constructed. Uh, there is one one hall where for the youngest children, because we're starting at the moment, mm -hmm. we're building from a very successful British nursery school which is full and, and highly regarded. That is now expanding into a primary school. Mm-hmm. So we now have a hall, so the children will be doing movement and dance and gymnastics. There is also, But, but may, maybe we find a new Albanian goalkeeper for Liverpool. yeah, you're going to need one. Por uh, uh, tregon Piti tregon edhe për ambientet sportive, kjo është një shkollë e cila është zgjeruar, ka qenë një kopsht britanik aty, por është zgjeruar tani në ambientin e shkollës do të ketë vend për basketbol, për lojra jashtë, për lojra brenda, për uh, kërcim e gjitha këto aktivitete të tjera që fëmijët kanë nevojë për të bërë edhe në fund ai më thotë që uh, edhe futboll sigurisht, edhe pse është zemërthyer për uh, humbjen e that we put with teachers. We know from evidence and research, teachers must have high expectations. Children must be challenged, mm-hmm. right? Not work, not too easy. Not always easy for them. They need to be challenged. mm They need to be resilient and keep practicing at things they can't do. And we know that leads to success. So, so uh, Detyra jonë thotë është t'i sfidojmë këta fëmijë dhe kjo është edhe çelësi i suksesit tonë. Fëmijët duhen sfiduar. Fëmijët uh, u duhen dhënë gjëra të cilat mund mos jenë më të lehta për ta, por kjo është mënyra se si ata mësojnë që të bëjnë dhe gjëra që ndoshta për momentin nuk arrijnë t'i bëjnë, por vetëm kështu mund të mësojnë. Kështu që kjo është në në thelbin e filozofisë, kjo nuk është një shkollë e lehtë, kjo është një shkollë e cila kërkon nga fëmijët ashtu siç siç u jep atyre. Uh, I want to I want to wish you Këtu mund të gjeni më shumë informacion, ndërkohë që ju kujtoj se duke nisur nga sot data 28, 29, 30 dhe 31 do të gjeni dyert e hapura. Pra, gjithë këtë javë deri në datën 31 në mënyrë që të mund ta shikoni shkollën nga afër, të takoni Pit, ë uh, Debin dhe gjithë mësuesit e tjerë shqiptarë apo britanikë që janë atje. Thank you again and Thank good luck. Thank you Vanley. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit 9:26 minuta tani. Koha për The Revivalists. Bjond apo Brun? Altini është Shtë... si Erion Veliaj. Bjond. Bjond. Po. Lori është e ka të pamundur që të dallojë ngjyrat miq të dashur? Jo, e ka shumë të pamundur. Se un daltonik quhet po? Po mendoj që duhet të jetë I duket Erion Veliaj Bjond. Dhe jo, për jo, më tepër Altini akoma Bjond. Dhe Altini gjithashtu Bjond, po? Tashi për Altini është i pasigurt, thjesht që i duket njësoj si Erion Veliaj dhe jo, ngaqë jo. janë në fakt, pak a shumë e njëjta ngjyrë flokësh, kështu që. Keni një gjë të përbashkët me Lalin, okay. Po, ah, po, unë e mbaj veten për brun. Ti e mban veten për brun, pra, po edhe Erioni brun është. Po, po. vetëm Lori mendon që është Bjond. Po, kjo mjekra pra, si bjonde më duket kjo mjekra. E këtij. Po mirë, veç asaj që ndryshon ngjyrë sipas sezonit. Është. Po pse pse mjekra të del me ngjyra të ndryshme në sezon? Po kur është vjeshtë, merr nuancat e vjeshtës. Pse jo flokët për shembull? Po pra. Çfarë? Edhe unë habitem, nuk ku do zbardh. Ku nuk i kam shkruar, nuk s'ka përgjigje konkrete. Në pranverë nuk është se i bëhet e gjelbërt apo jo? Jo, jo. Mirë do ishte në fakt, s'e ka provuar këtë. Duhet. Po gri kur të bëhet? Ne e mirë. Dëgjoni pak, dëgjoni pak miq të dashur, censurën që Altini ka prej të premtes. Dhe shihni nëse kjo do të ishte një mënyrë për t'ja qepur gojën. Struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Brunelli, shpejtësi edhe asnjërën nga të dyja. Efikasitet. Jo, jo, jemi shumë afër. Jemi shumë afër, por jo. Elasticitet, fleksibilitet. Jo, jo, jemi aty pra. Shpejtësi, qëndrueshmëri. Jo, rentabilitet. Jo, precizion, jo. siguri. Jo. Vendosmëri. Zhvillim i no. qëndrueshmëri. Qëndrueshmëri është e para. Ne kemi thënë 100 herë. Elegancë. Okej, shumë e jo. vështirë miq të dashur. Nëse jemi aty, jemi, domethënë Është një super censurë, super censurë. Më vjen keq. S'është gjetur. Kur të gjendet? Okej. Okay. Do themi. Ej po, Era Istrefin pëlqeu me me Nicky Jam edhe. Unë mendoj se do i hapim dyert tani në kuptimin e karrierës. Ne e dëgjuam uh, më herët. Po po mendoja, nëse do mund ta dëgjojmë dhe një herë tjetër. Jo, më. Ëm, pse ka 2-3 orë që kemi luajtur? Po, jo, jo, kështu. Ka më shumë se një orë e gjysmë. Kam po, hasë mos do ta uh, dëgjojmë gjithë. Pse më është bukur? Mos e dëgjojmë tani dhe s'do ta dëgjojmë më kurrë pastaj. Po, po. Ma gata një ka një zetin, që shafë fisin dhe ju me të Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ja çfarë duhet të bëni në mëngjes Caktoni qëllimin tuaj të përditshëm. Planifikojeni ditën duke u fokusuar në tre qëllime që dëshironi t'i përmbushni. Bëjini këto qëllime prioritete të ditës suaj. Kur e planifikoni ditën me qëllime, keni më shumë gjasa që të ndiheni më produktiv në fund të saj. Dëgjoni muzikë. Të filloni ditën duke dëgjuar muzikë jo vetëm që do t'ju bëjë të zgjoheni më lehtë, por muzika të bën të ndihesh edhe më mirë. Sipas studiuesve, dy përfitimet më të rëndësishme nga dëgjimi i muzikës janë rregullimi i gjendjes dhe i vetëdijes. Hidratohuni. Trupi juaj zgjohet i dehidratuar, kështu që është e rëndësishme që të pini një gotë ujë sapo të zgjoheni dhe të vazhdoni të pini disa gota të tjera edhe gjatë ditës. Kjo do t'ju ndihmojë t'i largoni toksinat nga trupi, duke ju lënë të ndiheni më pak të uritur. Bëni një zgjatje. Është mirë që ta filloni ditën duke bërë disa ushtrime të zgjatjes, pasi kjo do t'ju ndihmojë që të zgjoheni plotësisht. Revista amerikane Sport Medicine sugjeron të shtoni një sekuencë të ushtrimeve të lehta gjatë mëngjesit. Buzëqeshni. Filloni ditën duke buzëqeshur në pasqyrën e tualetit. Buzëqeshja do të ketë një efekt pozitiv në qëndrimin tuaj të përgjithshëm dhe mirëqenien tuaj gjithashtu. Buzëqeshja ju bën më të arritshëm dhe ju shfaq më të besueshëm. This is Club FM 100.4. Ora është në 9:48 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM, edhe në ekranin e Klan Plus, në mëngjes Altini, Olta. Kemi një ditë shumë pozitive në këtë moment. Çfarë ka ndodhur? Sapo dëgjuam këngën e ditës. Cineplex. Përveç kësaj, është Majlinda 915 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex dhe Bravo. është gjetur censura. Mos. Efektivitet. Eksakt. Wow, bravo. Pra, struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Bruneli, shpejtësi dhe efektivitet. Është Sami jo fitues 584 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Të lumtë. Të duhet të përgatisësh një tjetër censurë për nesër Altini. Megjithatë unë jam e lumtur që u gjet edhe me ndihmën tënde. Bravo. Po është ndihma ime që e dha, po ju themi, domethënë, hmm. ju themi, në zë themi apo kemi një histori nga ty? Jo, nuk kemi asnjë histori sepse kemi ardhur në fund Altini, kështu që bëhu gati hmm. sepse është fjala e fundit për ty. Kujdes, domethënë ngjyrat, mos ngatërroni bjondin nga bruni. Okej, okay, kjo ishe mesaj i hapur për Lorin. Oh. Lori, fjala e fundit për ty? Uh, kur doni të tregoni nëse tjetri është bjond apo brun, referoni një njeriu, si ky. Uh, mos për për shembull. Si Bjond si Altini dhe si. Brun si Jeri. Brun brun si Jeri. Olta fjala e fundit për ty zemra. Bjond apo Brun është thjesht çështje ngjyrash. Bravo. Bravo Olta. Kjo, Kjo ishte mbyllje vërtet. Të lumtë. Ishte super mbyllje. Ju uroj një ditë sa më të bukur edhe të mbarë dhe gjithashtu një fillim jave të mbarë. Çfarë çfarë? Nuk e kap. Ora, ora, ora. Olta Reka. Mirupafshim, kalofshi bukur. Pafshim. Ciao.